avtoqaza nəticəsində şikəst qalan tanışımla söhbət etdim. Başqa bir görüşə də çağırmışdılar. Söhbət səmimiləşdikcə yanımdakı insanın iki qızının da əlil olduğunu bildim. Məclisdə namaza gələnlərin köməyi ilə pilləkənləri qalxmağa çalışan şikəst bir gəncə fikir verdim. Mən bunları niyə bu qədər adi qarşılamışdım? İndi niyə həmin görüşdən sonra bütün bunlar mənə göstərilirdi? Artıq bu məsələlərlə bağlı da nələrsə etmək lazımdır. Mən bunları fikirləşməyə başladım. Bəs siz ölə biləcəyimizi fikirləşdiyimiz halda əl ola biləcəyimizi niyə düşünməməliyik? Düşünmək Allahın əmri deyilmi? Görüşdə gözdən əlillər mənə elə bir hədiyyə verdilər ki, gözlərim doldu. Ağladım. Biz onlar üçün nə eləmişik? Amma onlar bizlərə nələr edə biləcəklərini göstərdilər. Həm də bizim onlar üçün də nələrsə edə biləcəklərimizi görmədikləri halda göstərdilər. Hədiyyə dəvət jurnalının bir sayının çox peşəkar səsləndirilmiş versiyası idi. Düşünək, məsləhətləşək, yarar verək və əməlimizlə göstərək. Bəlkə bir gün bizə də lazım oldu.